تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي اللقاء لكي ننشكين غرم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي مي البركة نجمع يو بقوي غوة رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan shida miladiya ta 2017 a wani majalisi eh, na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam kamar kullum yadda muka saba kafin mu shiga karatu muna ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu ah, akwai wanda yake tambaya cewa ran ɗaya ga watan azumi ah, ya gamu da wani makiyayi ya buƙaci ya ba shi ruwa sai ya ce masa ayyau an ɗauki azumi ko bai samu labari ba ne shi kuma sai makiyayin ya ce da shi a ya samu labari sai dai shi sai gobe zai fara to amma bai ba shi ruwan ba ya yi laifi inda ka ba shi ruwan ne kai laifi domin ka taimaka akan abin da yake saban Allah Allah yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku taimaki juna akan abin da yake alkhairi ne abin da yake tsoron Allah ne amma kada ku taimaka wa ku akan abin da yake saban Allah ne ko ketare iyaka saboda ka taimaka masa da ruwa a lokacin ya sha alhalin azumi ake kuma ya san cewa azumi ake to da ka kasance cikin masu saban Allah kai ma sai kuma wanda yake tambaya cewa menene sahihancin hadisin da yake cewa idan ɗayanku ya tashi yin sujada to kada ya zo kamar yadda raƙumi yake yi idan zai kwanta wato kada ya zo sujjada da gwiwoyinsa idan hadisin ya inganta me yasa wasu mutane suke yin haka hadisin ingantacce ne sai dai fassarar da kai masa ba ingantacciya ba ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a cikin hadisinsa abu dawud da tirmidhi da nasa'i da sun ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yabruku ahadukum idan sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir idan ɗayanku ya tafi sujjada kada ya tafi kamar yadda raƙumi yake dukusawa kada ya dukusa kamar irin da raƙumi yake dukusawa sai ya ce falyuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi ya gabatar da hannayensa kafin gwiwoyinsa wannan shine hadisin gaba ɗayansa to kai sai ka datsi hadisin daga inda yace kada ya dukusa irin yadda raƙumi yake zunkuyawa sai ka ce wato to daga wato din nan shine shine kuskuren da ka yanzu. wato ya fara sujada da wato kada ya fara sujada da guyoyinsa wato ya fara sujada da guyoyinsa kafin ya kai hannunsa hadisin cewa yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi ya fara da hannayensa sannan guyoyinsa wani hadisi tabbatacce ne Al-hakim ya fitta shi kuma ya inganta shi ne malamai da yawa sun inganta shi hadisi ne hasan akwai hadisin wa'il ibn hujr wanda الشريك ابن عبد الله القاضي يروي تشرك عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر عن أبيه آه، عن, عن, عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه أنه كان إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه wa idza qama rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi wannan hadisi ne mai rauni hadisi ne mursal sharik ibn abdullahi al-qadi wanda ya ruwaito hadisin kuma shi kadai ya kadaita da hadisin da wannan ruwayar ta cewa annabi ya ce idan za ka yi sujjada ka gabatar da gwiwoyinka kafin hannayenka in za ka dago ka fara dago da hannayenka kafin gwiwoyinka wani hadisi ne mai rauni sharik ibn abdullahi alqazi yana da rauni yana da rauni musamman ma lokacin da aka ba shi alkalanci sha'anin harkar hadisi ilimin hadisi ya samu matsala a ciki Imam ahmad yana cewa ya yi kuskure a cikin hadisai sun kai 400 ka hammam ibn yahya ya ruwaici hadisin daga asim amma mursal ba tare da ambatan wa'il ibn hujur ba sauraka hadisi ne mursal wancan kuma hadisi ne wanda yake ingantacce tabbatacce akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin sarora na shi kamar ibn qayyim a cikin zadul ma'ad amma maganganunsa suna da rauni hadisi ne tabbatacce in kana so ka duba littafin abu ishaq al-huwaini nahyu suhba an nuzul bil rukbah ya yi maganganu masu kyau a cikinsa saboda haka mafi inganci yayin da mutum zai tafi sujjada shine ne tafi da hannayensa saboda duk wata dabba mai kafa hudu to ita a gwiwoyinta a hannayenta suke saboda haka idan ka tafi da gwiwa kamar yadda dabba ce ta tafi da gwiwa saboda haka kaga saba mata shine kai ka tafi da hannayenka ba da guyoyinka ba ita guyoyinta dama a hannayenta suke saboda haka kamar yadda ya zo a cikin hadisin suraka lokacin da ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar radiyallahu ta'ala anhu mai ruwaya yake cewa fasakhat yada farasihi ila rukbatayhi ko ila rukbatayhi ba fasakhat yada farasihi sai ce ila rukbatayhi ba sai kafafun gaba na dokinsa sai suka nitse har suka kai gwiwoyinsu har gwiwoyinsu sauraka idan dabba tashi ita da gwiwa take tafiya gwiwa ta dama a ga hannunta take ba ta da gwiwa a baya bari a ce ta tafi ta ki tafiya da gwiwa ta tafi da hannu a da gwiwa ta tafi sauraka kai kuma ka a kafafun ka suke idan ka tafi da gwiwa kai kamar abin da dabba ta yi na tafiya da gwiwoyinta lokacin da ta je sunkuyawa saura ka saba ma dabba ita shine ka tafi da hannayenka ba da guyoyinka ba wannan ita ce mafi shine mafi inganci tafiya da hannaye kuma yafi sauki yafi sauki tafiya da hannaye sama da tafiya da guyoyi idan mutum yana da jiki yace zai tafi da guyoyi to zai ji jiki domin duk sanda aka yi rashin sa'a ya tafi da karfi to zai ji ba dadi saura ka tafiya da hannayen shine yafi sauki haka nan wajen dagowa ka dogara da hannayenka lokacin da kake tasowa wannan ita ce sunna sai wanda yake cewa a yi fadakarwa game da shugabanni lokacin da suke alkawari suna ba su cika fadar insha Allah ba ina jin bara ne ko da muka yi tafsirin wala qulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah mun yi magana akan wannan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya hana shi wanda hanin nan ya shafi kuma kowa da kowa idan har annabi sallallahu alaihi wasallam da girmansa da matsayinsa da darajarsa da yake da ita a gurin Allah Allah ya ce kada ya kuskura ya ce zai yi abu kaza gobe sai ya ce insha Allah Allah subhanahu wataala yana iya wa annabinsa komai annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya yin alkawari Allah ba zai wulakanta shi ba zai biya masa bukatarsa to amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ja masa kunni wala taqulanna li shay'in li komai kai tsanta abu kada ka ce gobe zan yi gobe anan ana nufin mustaqbal ana nufin abin nan lokacin da zai zo nan gaba ba wai ana nufin in ba goben bane in nan da awa ɗaya ko biyu ne kakka fada a an faɗi goben ne don a yi dilalata alal mustaqbal kamar da ake cewa goben kiyama kaga ai ba gobe za ta zo ba ana nufin nan gaba to wala taqulan lil ni inni fa'ilun zalika gadan ana nufin mustaqbalan kada ka kuskura ka ce zan yi abu kaza sai ka ce insha Allah saboda komai da ka gani baya yiwa sai da yarda Allah da amincewarsa da mashi'arsa komai da kake da kake gani yana gudana a doron ƙasa yana gudana ne da mashi'ar Allah haka da kai da aikinka duk halittar Allah ne Allahu khalaqa kuma ma ta'malun haka babu wani abin da za ku iya yi ba tare da mashi'ar Allah ba wa ba ta sha'una illa an ya sha Allah ce ba ku ne za ku so ba ba ku ne za ku ga dama ba sai in Allah ya ga dama to ashe ka ga ba daidai bane ka ce zan yi abu kaza ko zan yi muku kaza ba tare da ka ce insha Allah ba kuskure ne babba ko ba komai ambatan Allah a cikin al'amarin zai sa Allah ya sa masa albarka idan Allah ya sa abin ya faru kuma sai Allah ya sa masa albarka saboda sunan Allah da ya shigo ciki annabi suleiman kamar yadda annabi ya gaya mana annabi suleiman alaihi salam ya yi alkawarin cewa zai wato zagaye matansa ɗari mata a lokacin can ba a iyakance auren mata ko nawa za ka aura kuma gashi nan da kuyangi da sauransu ce zai zagaye matansa ɗari a dare ɗaya kuma duk za su samu ciki su haifi waɗanda za su yi jihadi fi sabilillah to amma sai ya manta bai ce insha Allah ba karshe ba wacce ta samu ciki sai daya ita ma da ta tashi sai ta haifi rabin mutum annabi ya ce da ya faɗi insha Allah da Allah ya bashi din da dukansu sun samu ciki kuma da dukansu sun haifi mayaka saboda haka idan annabawa kansu Allah subhanahu wataala yana nuna musu kuskure wato yana nuna musu gazawarsu yayin da suka ba su sa sunan shi a cikin wani al'amari ba ina ga wani wanda ba annabi ba sauraka mutum ko waliyi ne shi ya kamata idan zai yi wani abu to ya rika sa in Allah ya so ko ya faɗa da larabcin insha Allah ko ya ce in Allah ya so in Allah ya ga dama ko da yarda Allah kamar yadda muke faɗa da yarda Allah zan yi kaza zan yi kaza amma ba daidai bane mutum ya rika cewa zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza kamar komai a hannunsa yake tare da cewa gaba ɗaya da shi da rayuwarsa duka a hannun Allah suke yana iya kafin ya gama maganar ma Allah ya karɓi ransa to ina zan yi take kaga ba duk ta a nan saboda haka yana da kyau wannan abu mu sa shi a cikin tunaninmu a ƙidar mu ko da yaushe musulmi ya kamata ko ina yake da zamana yana da zumci koyarwa ta musulunci da zamana Allah subhanahu wataala kuma yana cikin bakinsa da zuciyarsa a ko da yaushe mutum ko rantsuwa in ya ce insha Allah in abin bai yiwu ba baya hain ka'ida mutum zai zai yi wani abu ya ce wallahi insha Allah zan maka kaza sai kuma bai yi ba to inda ya sa insha Allah to ba zai kafara ba inda ya sa insha Allah za ka yi karantse za ka yi abu ka ce insha Allah kuma sai baka yi ba to ba za ka yi kafara ba to shekaga kaga insha Allah din tana da tana da muhimmanci kwarai da gaske sauraka ba daidai ba ne mutane su rika magana amma babu kawo Allah a ciki sai wanda da yake cewa akwai wanda yake tambaya cewa an yi magana roƙon wato cewa yana daga cikin sunna ka roƙi Allah ya baka ƴaƴa masu albarka to shi ne ya ce to shi yana nuna ya halatta mutum ya samu wasu waɗanda suke ƙwararru a wajen addu'a ya biya su su yi musu addu'a eh, samu ƙwararru a wajen damfara ya biya su su damfare shi eh. ita addu'a hada wani ƙwararre a wajen addu'a kamar wani gini ko wani kanikanci kakace wani ƙwararre a cikin harka addu'a ibada ce kowa ana so ya yi ta ba laifi don ka nemo ne ya taya ka addu'a amma kai ce wani ne ƙwararre kai ba ƙwararre ba ne kuma duk wanda zai ce ka biya shi maka addu'a to makaryaci ne addu'a ibada kuma ya ce ka biya shi kamar ka ce wani ya ce maka ne ka biya ne maka sallah addu'a ba za ta karɓa ba in babu ikhlasi a cikinta sai ka roƙi Allah da ikhlasi wannan ita ce addu'ar da Allah ya yi umar ya abin nan yake karba da'awullaha mukhlisina kai addu'a da ikhlasi wato kai tsakaninka da Allah shine ma'anar ikhlasi to duk mutumin da zai ce a biya shi yayi ai kaga ikhlasi ya kare babu magana ikhlasi kuma to sannan annabi zakariya ai ba wasu ya biya ba shi addu'ar da kansa rabbi la tazarni fardan wa anta khairur rasul rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba har zuwa ƙarshen addu'o'in da yi shi yayi da kansa ba laifi dan ka ce da Allah wani ina da bukata a gurin Allah iri kaza ka taya ni addu'a ya taya ka kaga ba wai shi kai kai ba abin da shi yayi ba kai kai kwanciyar ka a taya ka zai yi tare kuke yi da shi wannan babu laifi tawassul ne da addu'a addu'ar mutumin da kasan na kirki ne shi ma ce ake addu'ar mutumin kirki amma wani mutumin da ya mai da sa addu'a da kungiyar yan addu'a har da shugaban yan addu'a to kaga wannan shugaban yan damfara kungiyar yan damfara sannan wanda zai bada kuɗi wai su yi masa addu'a to ya yadda a damfare shi ya zama sakarai saka ba wannan shin wajibi ne idan za a yi sallar gawa sai an yi alwala na'am sai ka yi alwala idan babu abin alwala ka yi taimama idan babu a ruwa kamar yadda ake taimama in ba a samu ruwa ba in za a yi sallah to haka nan ita ma sallar jana'iza sallah ce haka ba a yin ta sai da alwala eh, sai kuma cewa a yi masa ƙarin bayani game da fadar Allah da yake cewa in ka la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila wanda mun yi tafsirin ta eh, shekaru biyu ko da suka wuce watakila ko suratul isra eh, inda zaka koma cikin waccan sura zaka ji sharhin ta dogo da muka yi Allah yana magana yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun kusa su ainihin tayar baka da hankali su fitar da kai daga kasarka in suka sake suka yi haka to la yalbasuna khilafaka bayan kai ka bar kasar su ba za su zauna ba illa qalilan sai dan lokaci kankani kuma haka aka yi suna fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin hijira manya manya na duk aka kashe su a badar wanda suka shirya makircin da za a fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam su Abu Jahl su Umayyah ibn Khalaf su Al-Walid ibn Al-Mughira ana yin hijirar a shekara ta biyu bayan hijira aka yakin badar a shekarar duk aka kashe su saboda haka Allah ya nuna musu gaskiyar abin da ya gaya musu wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila wannan shine abin da ayat take nufi a dunkule za mu ci gaba malam bismillah a'udhu minash shaitanir rajim fa kharaja ala Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da bamu labarin Zakariya alaihi salam annabin da ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da bayan ya tsufa tukuf matarsa ma ta tsufa tukuf sannan kuma ba karara ba ta haihuwa amma ganin irin mu'jiza da ya gani tattare da na da Maryam alaihi salam wannan ta sa shi ta kara masa karfin gwiwa cewa shi ma ya roƙi Allah babu abin da yake gagarar Allah subhanahu wata'ala Allah mai yin abin da ya ga dama ne don haka ya roƙi Allah ya ba shi ɗa ubangiji subhanahu wata'ala ya masa bishara ta hanyar aiko masa da mala'iku ko mala'ika ya gaya da masa cewa Allah yana masa albushir da cewa zai samu ɗa ɗan nan sunansa Yahya kuma babu wanda aka taɓa irin wannan suna gabaninsa to bayan wannan bishara ta tabbata ya ce to ya ubangiji ka nuna ka sa min wata alama wacce za ta sa in fahimci cewa bukatan dantawa ta samu kamar yadda muka ce saboda matarsa bakarara ce sannan ta tsufa ba ta jinin al'ada saboda ka ba za a iya gane cewa ta yi ciki ba ce to ya ubangiji ina son ka sanya min wata alama idan na ga wannan alamar zan fahimci cewa bukata ta ta samu daga lokacin murna ta fara tun daga lokacin to shine Allah subhanahu wataala ya ce ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya alamar ka shine ba za ka iya mutane magana ba tsawon dare dare rake uku sannan alhalin kana lafiyayye wato ba tare da wata illa ba ba tare da wata cuta ba ba tare da wani abu ya sami harshen ka ba za ka iya yin zikiri za ka iya ambatan Allah amma ba za ka iya wani magana ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya ci gaba da tasbihi da gode wa Allah bisa wannan ni'ima da ya masa kun rabbaka kafiran wa sabbe bil ashi wal ibkar na ka ambaci ubangijinka da yawa don ya zama godiya gare shi haka ake so idan Allah ya yi maka ni'ima to ka zama mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'imar da ya maka godiya ga Allah subhanahu wata'ala bata takaita akan cewa Allah na gode ba wannan wani bangare ne na godiya da zaka yi da harshenka bautar Allah subhanahu wata'ala da yawan ambatansa da tasbihi da kabbara da hailala da zikiri wanda duk wani bangare ne na godiya ga Allah kai aikin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya'malu ala dawud shukra wa qalilun min ibadiyash shakur da ce ya ku iyalan gidan Dawud ku yi aiki don nuna godiya ga Allah saboda haka ita godiya ana so a ganka kana wato ka koma ga Allah wajen bauta masa yayin da Allah ya ni'imta ka da wata ni'ima daga ka shiga bautarsa kana ambatansa sa yaushe don haka Allah subhanahu wataala ya ce wa da ya ce wa Zakariya alaihi salam wadhkur rabbaka kaseeran wasabbih bil ashi wal ibkar ka ambaci ubangijinka da yawa sannan ka yi tasbihi da safe da bareci to shine Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi min al-mihrabi sai ya fito ga mutanansa min al-mihrabi daga ɗakin bauta inda yake bautar Allah yayi musu ishara fa auha ilaihim yayi musu ishara an sabbihu bukratan wa ashiya da cewa ku yi tasbihi safa da mareci safa da yamma a jiya mun fara magana akan al-mihrab da Allah ya faɗa na cewa zakariya alaihi salam ya fito daga al-mihrab ce al-mihrab asalin kalmar al-mihrab ana amfani da ita wajen eh, babban gini kamar yadda Allah subhanahu wataala ke babu labarin Sulaiman alaihi salam da aljanu da Allah ya hore masa suna yi masa aikace aikace irin waɗanda yake so ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathil Allah ce suna yi masa aikata masa abin da yake so abin da yake bukata min mahariba na manya manyan gine-gine da manya-manyan gine-gine da mutum-mutumi to kaga al-mihrab al-maharib anan jam'i ne na mihrab mihrab anan yana nufin gini wanda yake babba sannan an yi amfani da shi wajen ɗakin da aka ware don shiga ayi ibada a lokacin banu isra'il sun kasance limamansu manya akan yi musu wani ɗaki na musamman inda suke keɓanta domin bautawa Allah subhanahu wa ta'ala domin su shagalta da ambatan Allah subhanahu wata'ala su kaurace wa dukkan wani abu na duniya da zai dauke musu hankali Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa Dawud alaihi salam yana da irin wannan mihrab hal ataka naba'ul khasm id tasawwaru al mihrab shin labarin abokan labarin masu rigima masu husuma ya zo maka lokacin da suka haura suka shiga gurin ibada na annabi Dawud alaihi salam saboda yana cikin gurin ibadarsa suka same shi Allah ce in tasawwarul mihrab ita kanta maryam alaiha salam tana cikin tana wannan dakin inda take bauta inda zakariya alaihi salam shine ya karbi renanta kuma kamar yadda mahaifiyarta ta yi alwashi cewa za ta ba da ita don ta yi wa Allah subhanahu wata'ala hidima saboda haka sai Allah ya danka renanta a hannun zakariya wa kafalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada inda rizqa duk lokacin da ya shiga mihrab wannan ɗakin bauta din sai ya same ta da abinci a gabanta shi kansa lokacin da mala'iku suka zo suna masa bishara sun same shi a cikin wannan ɗaki yana bauta yana tsaye yana sallah yana tsaye yana sallah kamar yadda Allah ya ce fadadatul mala'ika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab mala'iku suka kirawo shi yana tsaye yana sallah a cikin al-mihrab wannan ɗaki to wannan shine al-mihrab sannan daga baya aka amfani da shi domin a nuna wani guri da yake nuna alama yake nuna alama ta al-qibla farko a farko farkon al'amari akan yi dan dan er, er, dan karamin daki haka kamar taga yar er karama a ƙarshen masallaci can kin katangar al-qibla wadda za ta nuna inda liman yake tsayuwa za ta nuna alƙibla sannan duk wanda ya shigo gurin zai gane cewa masallaci ne da farko haka haka al'amarin yake daga baya ta zama na an faɗaɗa ta har ya kasance liman zai iya tsayawa a ciki wannan suna al-mihrab ba shine wancan da zo al-qur'ani ba ba shine uh, wanda yanzu muka karanta fa kharaja ala min al-mihrab wancan al-mihrab daki ne kuma galibi suka yi shi akan tudu ne ma guri ne bayan an gina an yi masa tudu sai kuma a yi ɗaki inda za a shiga ciki a fito shine ne mihrab ɗin wanda Allah ya faɗa alƙur'ani shi ko wanda mihrab da muka sani shi kamar da yanzu kuke gani kun ga ai ba ba wani ɗaki ba ne wanda yake abin nan wani ɗan soro ne dai gashi ƙarami inda liman yake shiga ya zauna ya danganta da masallaci zuwa masallaci wani masallacin ƙarami wani masallacin kuma shi kansa wani masallacin ne to wannan a lokacin an ce a lokacin khalifa al-walid ibn abdul malik ɗaya daga cikin khalifofin banu umayya shi ya fara yin sa a al umawi a dimashq ya fara yin wannan sannan kuma yayi umarni lokacin lokacin imara sarautar lokacin abin da yana rike da madina umar ibn abdulaziz aka yi a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama haka cikin karni na farko a cikin karni na farko aka fara yin sa karni na farko sanan daga baya kuma musulmi suka ci gaba da yi a cikin masallatansu umar ibn abdul aziz ya rasu hijira tana da shekara 101 ya fara ya zama khalifa yana abin nan shekarar hijira tana 99 gabanin nan da shi ne kamar gwamna da yake rike da garin madina saboda kaga a ƙarshen ƙarni na farko aka fara yin shi wannan al-mihrab wato wannan ɗan gurin da yake nuna alamar al-qibla malamai sun yi saɓani game da hukuncinsa malamai magabata sun yi saɓani game da yin sallah a gurin shin yana da kyau yin sallah a gurin ko baya da kyau wasu daga cikin malamai magabata suna ga makaruhi ne Ah, suna ga kamar akwai kwaikwayon nasara a ciki kamar akwai kwaikwayon nasara a ciki kamar ibnu mas'ud ah, ruwaya ta inganta da gare shi yana cewa ittaqu hadhihi al-maharib yana cikin musannaf ibnu abi shayba ku guji waɗannan mihraban wato wuraren da aka ware a cikin masallatai wannan ruwaya Ibrahim nakai nakhai shi ruwaito shi daga Abdullahi dan Mas'ud kuma shi ma yana daga cikin ra'ayinsa in ya zo masallaci to baya shiga nan yi sallah ko da zai ja sallah sai dai ya tsaya daga wajen mihrab Ibnu Abi Shayba ya ruwaito har ila da kyakkyawar salsala daga Salim Ibnu Abil ja'ad wani tabi'i ne yake cewa kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaquluna إن من أشراط الساعة أن تتخذ مذابح في المساجد المذابح الطاقات كما تزوء تشكين رواير وإلا لك تشكين ألامو من تاشن القيامة yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a yi ƙananan ɗakuna a cikin masallatai wato shine shine abinda ake yi domin tsayawa a yi sallah a ciki don haka wannan ta sa wasu daga cikin malamai na baya-baya suka tafi akan cewa bid'a ne kamar ibnu hazm a cikin littafinsa al-muhalla kamar abubakar ibnu al-walid al-tartushi al-maliki cikin littafinsa al-bid'u wal hawadith ya kawo wannan al-hafiz abubakar as-suyuti jalaluddin abubakar as-suyuti shi ya littafi ma in risala ya kankanuwa akan wannan sa mata suna i'lamul arib bi huduth bid'atil maharib i'lamul arib wato sanar da mutum mai hankali mai wayo bi hudusi bid'atil maharib da cewa mihrabi bid'a ce to haka nan al bulla ali al-qari shi ma ya goyi bayan su akan wannan ra'ayi a cikin littafin sa mirqatul mafatih haka nan sheikh nasiruddin al-albani alaihi rahmatullahi a cikin littafin sa silsilatul ahadith as-sahiha da kuma littafin sa al-thamarul mustafa yayin da wasu daga cikin tabi'ai wato cikin magabata akwai waɗanda suka ga babu wani abu don an yi sallah a cikin mihrab ko an yi mihrabi a masallaci a ciki akwai albara ibn azib sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallah a cikin mihrab kuma yana cewa ba wani abu haka nan daga cikin magabata akwai qais ibn abi hazib tabi'i ne cikin manyan tabi'ai wanda ya riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma bai ganshi ba shi kadai ne tabi'in da ya da yayi ruwaya daga al-ashar na mubashirin gaba daya yana daga cikin saboda ya zo madina yana zuwa madina aka ce ai kwana biyar da rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ya hana shi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga cikin tabi'ai amma manya manyan tabi'ai saboda haka yayi ruwaya daga dukkan waɗannan al mubashirin bil janna din to yana daga cikin waɗanda suke ganin mihrab babu wani abu haka nan sa'id ibn jubair babban almajirin abdullahi dan abbas hakanan abu raja imran ibn milhan abu raja imran ibn milhan al-utaridi shi ma babba ne daga cikin manyan sahabbai shi ma mukhadram ne shi ma tabi'i ne mukhadram yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma bai samu gabuwa da shi sallallahu alaihi wa sallama ba sauraka waɗannan duka su kuma suna ganin babu wani abu a cikin yin mihrabi to wannan shi yasa aka samu kuma da yawa daga cikin malamai su kuma sun cewa ya halatta babu komai dan an yi kamar albadruddin zarkashi a cikin littafin sa ilamu sajid bi ahkamil masajid na cewa babu wani abu musulmi sun dade suna yin wannan ba tare da nakir ba ba tare da an musa musu ba haka na ibnul humam babban malamin mazhabar hanafiya din a cikin littafin sa fathul qadir haka nan a cikin wannan zamanin lijnar da'ima bi ri'asati sheikh abdul aziz bin baz alaihi rahmatullah wato kwamiti na dindindin na fatawa karkashin shugabancin Sheikh sheik Ibin ibn Baz Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa shi ma su ma sun yi fatawa akan wannan suke ce <clears throat> ya halatta a yi mihrabi a masallaci babu komai a cikin fatawarsu ma suna cewa ya لم يزل المسلمون يعملون fil masajid fil ƙorunin mufaddala Ka ce musulmi ba su gushe ba suna yin mihrabi a masallacinsu ce tun a cikin karnannukan nan da aka fifita su su ne karni na ɗaya na biyu na uku ko ce karnin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace khairul quruni qarni ko khairul quruni khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum kace to kamar yadda muka ga muku tun cikin tun zamanin sahabbai ah, akwai wannan ah, sannan sannan suka ce wa ma ba'daha da bayan wannan karnuka an ci gaba da yi lima fi zalika min al-maslahati al-ammati lil muslimin tace akwai maslaha gaban mamiya ga musulmi wa min zalika bayanul qibla tana bayanin al-qibla musamman ga wanda zai shigo bako masallaci ba sai ya yana tambaya ba idan al-qibla da zarar ya hango inda mihrabi yake ya fahimci cewa akwai al-qibla wa min zalika bayanul qibla wa idahu anna al-makana masjid kuma zai nuna masa wannan gurin da ya shigo masallaci ne hakanan al-sheikh al-faqih allama muhammad ibn salih al-uthaymeen rahmatullah a cikin fatawansa cikin majmu'u fatawa wa rasail wa rasailihi a ciki shi ma an masa tambaya game da mihrami yake cewa wallazi ara ni ana wafa'ata wa fahimtar an ittikhaz al muharib mubah yin mihrabi ya halatta yace kuma wa hadha huwa al-mashhur min al-madhhab wannan shine mashhuri a mazhabar sa ta hanabila azabar hanabila ta shahara da da bin asar sun shahara da bin asar an san cewa imamu ahmad alaihi rahmatullahi yakan yi fatawa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in bai samu ba da maganganun sahabbai in bai samu ba in ya samu maganganun tabi'ai to ba ya tsallake musu sai idan sun yi sabani ne to yakan dauki wanda yake ganin yafi kusa da fahimta wacce take ta daidai haka mazhaba cuttaki ta shahara da wannan to wannan shine ra'ayinsu shine mashhuri a mazhabar wannan shine mashhuri hatta a mazhabar malikiya mazhabar ahnaf suna da maganganu akan mihrabi musamman lokacin da liman zai yi sallah a ciki musamman ma mihrabin da zai sa liman ya kule ba a ganin sa hanafiya suna da suna da maganganu masu dan tsauri sukan iya bata sallah ma haka amma mazhabar malikiya da mazhabar hanabila duk babu komai to shine yake cewa walau qila bi istihbabihi li ghayrihi lima fihi min al masalih al kathirati wa minha ta'lim al jahil al la lakana hasanan ce da a ce ma za a ce mustahabbi ne duba da wani abu daban saboda abin da yake cikin sa na maslaha musamman sanar da jahili ko wanda bai san al-qibla ba wanda ya shigo bai san al-qibla ba zai sanar da shi cewa akwai al-qibla. sannan sai ce wa amma maru ya anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahyu an madhabihi ka madhabihin nasara amma abinda aka ruwaito na hana annabi ya ce ya hana mai annabi ya hana min mihrabi irin na nasara to sai ya ce fa hadha an-nahyu waridun ala ma idza tukhidat maharib ka maharibin nasara ce to wannan ana hanawa ne idan sun yi kama da na da na nasara amma ba irin namu ba irin namu ya sha banban da irin wanda yake gurin nasara saboda haka yace wannan hanin ya zo ne akan wanda yake irin na nasara irin na kiristoci to wannan hadisin da ya kawo hadisi ne zaifun jiddan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske shi kansa Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda ya tafi akan al-qawl bil bid'iyya shi kansa ya da wannan hadisin a cikin littafin silsilar ahadith as-sahiha da'ifa dan ne hadisi na 880 a ciki ya ce hadisin mai rauni ne kuma shi ma ba a kansa zai yi gini ba ba da shi zai dogara ba saboda haka wani hadisi mai rauni ne kuma koda ya inganta ma cewa kama zabihin nasara saboda haka sai an samu kamancece ne yaɗin ne haramcin zai tabbata amma idan aka yi wata daban amma idan tukhidat maharibu mutamayyizatu lil muslimin fa inna hadha la yunha anhu amma kai mihrabin da musulmi da musulmi ne kadai yace to wannan ba za a hana ba to wannan shine abinda muka ce za mu yi karin bayani a kansa dan na san akwai waɗanda akwai waɗanda ma suke ta tambaya malam me hukuncin waɗannan mihrabi malam kaza kaza kaza to in ba a yi sa'a ba sai ya zama abin tashin tashina yanzu nan sai kaga an shiga kawo ra'ayin a rurrushe masallatai ai gyara saboda mihrabi wannan mihrabi wani abu ne da tun salaf sun yi sabani akan sa ba wai yanzu ne aka fara yin sa ba tun zamanin sahabbai tabi'ai kuna jin wasu manya-manyan tabi'ai suna ganin babu komai shi yasa in ka zo ka dauki littafin al-musannaf na ibn abi shayba za ga ya kawo masu wannan ra'ayi ya kawo wannan masu wannan ra'ayi so abin da ya shafi ilimi irin wannan kuma musamman matsalar da magabata na farko karni na farko tun sahabbai aka samu sabani akan ta to ba abu ne da zaka yi jijiyar wuya a cikin sa ba in kaga mutum yana jijiyar wuya akan wannan to ka tabbatar cewa jahili ne bai yi karatu ba amma in yayi karatu ya san akwai masail na khilaf kuma khilaf din yana da karfi musamman khilaf din da ya faro tun zamanin sahabbai sun zamanin sahabbai har tabi'ai su ma suka saba akai wasu suka ce a mu ga ra'ayi wasu suka ce a mu ga ra'ayi to bai dace kai ka ja ka ja daga ba ka ja turka ka ce za a fito mu gama da kai akan wannan ko har ka ce za ka raba al'umma biyu ka ce wasu 'yan ba mihirabi wasu 'yan mihirabi ka sai akwai mazhabar 'yan mihirabi akwai 'yan ba mihirabi to wannan duk alama ce ta karancin ilimi na san a irin wannan lokaci yanzu wani na samun wannan littafi na siyodi ilamul arib bi bid'atil maharib wani yana cin karo da shi to babu shakka sai ga ya saka shi a masallacin sa an shiga karanta shi kuma shi kenan sai a daga kara sai a daga sanda sai a shiga rigima cewa masallacin wani na yan bid'a ne masallacin wani ma na yan bid'a ne saboda me saboda akwai akwai mihrab so wannan ba daidai bane ah, <clears throat> wani abu ne wanda malamai sun yi sabani kuma an tabbatar da duka ra'ayoyin biyu a cikin manyan littafanmu wanda ga muku al-musannaf na ibnu abi shayba akwai maganar a ciki sannan ibn abi shayba tun karni na biyu zuwa na uku aka rubuta shi Allah ya ce fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya fa auha ilaihim yayi musu ishara akwai maganganu uku na tabi'ai wajen fassara fa auha ilaihim yake nufi da auha an san kalmar auha daga wahayi ne wasu malamai suka ce yana nufin ashara biyadihi ya musu ishara da hannunsa wannan shine tafsirin abdurrahman ibn zaid ibn aslam da mujahid ita ce ruwaya daga shi ne tafsirin qatada da kuma riwaya daga wahab ibn munabbih cewa auha ilaihim ya fito ya musu nuni tunda Allah ya ce tunda Allah ya rike masa harshen sa ba zai iya magana da kowa ba in ba ambatan Allah ba to yana so ya ce su ci gaba da ambatan Allah su ci gaba da tasbihi safa da yamma to ta ya zai musu shine sai ya musu nuni da hannunsa wasu daga cikin wasu daga cikin masu eh, abin da tabi'ai sun fassara auha bi ma'ana kataba a rawaito wannan ruwaya ce an mujahid cewa kataba ya rubuta ya rubuta musu wato da ya fito ya same su yana so ya gaya musu ci gaba da tasbih sai ya rubuta musu sauraka alwahyu anan ana nufin alkitaba kuma a lugar larabci ana itlaqin alwahyu ana nufin alkitaba ana nufin rubutu a wasu daga cikin malamai suka ce auha ai amarahum auha ilaihim ay amarahum to amma amarahum ta yaya ya umarce su din kaga wannan ba fassara bace wacce za ta iya za iya fahimtar ta yaya umarnin ya kasance tunda umarni ko dai ya zama bil qawli ko bil fi'l ko dai da maganar sa ko kuma da aikin sa to kawai in an ce ya umarce su ban ya umarce su dan shi ma alqur'ani haka yace sabbihu bukratan wa asiyana umarni ne amma ta yaya umarnin to maganar tafsirin farko shi yafi inganci cewa yayi musu nuni da hannunsa kamar yadda suratu eh, ali imran ta nuna cewa ba zai iya yin magana da kowa ba sai ta hanyar ishara sai ta hanyar ishara la tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza illa ramza ay illa ishara sai ta hanyar ramzi sai ta hanyar ishara sauraka yayi musu ishara yake cewa su yi tasbihi tasbihi anan an sabbihu bukratan wa ashiya zai iya daukar ma'anar tasbihi ana nufin zikiri ya umarce su cewa su yi zikiri a cikin waɗannan lokutan su yi zikirin safe su yi zikirin yamma zai iya ɗaukan ma'anar sallah da tun aucen lokacin suna yin sallah irin wacce Allah ya farlanta musu kamar yadda a cikin ayar a cikin ayar suratu al-imran aka gaya mana cewa shi ma an yi masa albishir din yana tsaye yana sallah fanadatu al-mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab haka an sabbihu bukratan wa ashiya zai iya ɗaukan ma'anar ku yi sallah safe da bareci malamai suka ce hikimar cewa su yi tasbihi ba su wannan umarni suka ce wa la'alla kada su yi zaton cewa suka ga ya ƙi magana ya ƙi musu magana su yi zaton cewa ya yi abin ya yi bakace ya yi alwashin ya yi ibada ne da shuru din. na shuru a wancan lokaci suna bautar Allah da shi kamar yadda zai zo nan gaba inni nazartu lirrahmani sauma nayi wa Allah bakacan azumi amma na rashin magana falan ukallima al-yawma insiya saboda a wancan lokaci tun yakan iya tashi ya kula kowa da niyyar ya dauki niyyar azumin magana saboda haka ba zai kula kowa ba zai ce kowa kala ba to akwai yiwuwar idan suka ganshi shiru baya kula su su zaci cewa ko ya tashi da wannan azumin ne na ba magana su ma su ce tutun da malar liman ya tashi da wannan azumi mu ma za mu ɗau wannan azumi su ma su daina magana da kowa shi kenan kowa ya daina magana da kowa ina limamin su ne abin koyi ne a wajensu eh, da suka yayi za su ce za su kwaikwaye shi sai ya nuna musu cewa a su ci gaba da tasbihi su ci gaba da ambatan Allah ba wannan ba ne. ko kuma ya kasance ya umarce su da su yi tasbihi kamar yadda aka umarce shi ce wa kun rabbaka kafiran wa sabbih bil ashi wal ibkar yadda aka ce shi ma ya ta tasbihi ya ta ambatan Allah safe da yamma dan godiya ga Allah bisa ga wannan ni'imar da ya masa su ma ya gaya musu cewa wannan ni'ima ce da ba ni kadai ta shafa ba hakku da ku kuma ku ci gaba da yin tasbihi da godewa Allah akan ta saboda Yahya alaihi salam ba ni'ima ce kadai ga shi Zakariya alaihi salam ba hatta ga sauran banu isra'il tunda ya roki Allah ne ya bashi wani wanda zai tsare bayansa ta hanyar ya ci gaba da kula da mutane ya ci gaba da kiransu zuwa ga Allah ya ci gaba da karantar da su addini saura kaga wannan ba ni'ima ce da ta takaita a kansa shi kaɗai ba shi da matarsa ni'ima ce da ta shafi su ma banu isra'ila don haka yadda yake roƙon Allah a yadda yake tasbihi yana yana ambatan Allah domin godiya ga Allah to su ma su yi su gode wa Allah bisa ga wannan ni'imar da Allah ya musu na'am Allah ce ya yi haya ya ya kitaba bi quwwa Allah ya ce ya kai Yahaya. ka riki littafin at-taura da ƙarfi wa atainahu al-hukma sabiyya kuma mun bashi hukunci yana yaro wa hananan min kuma mun hore masa tausayi daga wajenmu wa zakatan da tsarkin zuci wa kana taqiya kuma ya tabbata mai tsoron Allah ne wa barran bi kuma mai biyayya ne ga iyayensa biyu walam yakun jabbaran asiya kuma bai zama mai tsaurin kai ba mai saba umarnin Allah wa salamun alaihi aminci ya tabbata gare shi yau mauli da ranar da aka haife shi wa yau mai da ranar da zai mutu wa yau mai su hayya da ranar da za a tashe shi da rai to kun ga anan an nade wani faifai na labarin zakariya da addu'a ba a ba ku labarin ba dan kowa na iya karasawa da kansa an ji annabi zakariya ya yi addu'a Allah ya karɓi addu'arsa ya ce zai ba shi ɗaya masa albishir da ya haya ya kuma ce alamar samun abin da kake roƙa shine ba za ka yi wa mutane magana ba sannan Allah sai ba mu labarin cewa wannan alamar ta tabbata don haka ya fito ba zai iya magana ba sai dai ya yi nuni fa'auha ila fa min ilaihim kaga yanzu ya ga alamar to amma ba a gaya mana cewa gashi an yi haihuwa ba an yi farin ciki an yi murna yaro ya taso ina aka yi da shi mai aka yi masa ya aka rene shi duk an nade maka wannan labarin kai ka karasa da kwakwalwarka sai kawai aka kawo mana sabon faifai na cewa ga yahaya nan ya yi wayo ya yi hankali har Allah ya fara yi masa magana ya ya haya kitaba bi quwwa kenan sai aka duro mana kawai jeho mana faifai na ga ya haya nan yanzu ya samu har ma Allah subhanahu wataala ya fara fuskantar masa da sa ya kai ya haya kitaba bi quwwa ka rike littafin nan da karfi wanda littafi shine at-taura shine littafin at-taura wannan shine bila khilaf a wurin malamai cewa littafin at-taura saboda ba a ambaci cewa yahya an saukar masa da wani littafi ba annabawan banu isra'il da dama daga cikinsu suna hukunci ne da attaura hatta annabi isa alaihissalam da ya zo bai bar hukunci da attaura ba duk da cewa an bashi an bashi linjila Allah ya bashi linjila matsayin littafi amma littafin at-taura yana nan ana hukunci da shi illa iyaka an yi shafe wasu daga cikin hukuncen hukuncensa shi yasa yace wa uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum dan halatta muku wani sashi na abin da aka haramta muku da haka akwai abin da aka haramta musu yana nan bisa haramcin sa wato za su ci gaba da aiki da at-taura Allah subhanahu wataala yana cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima stuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada Allah ce inna anzalna at-taurat lalle mu muka saukar da at-taura fiha hudan wa nur a cikin at-taura din nan akwai shari'a akwai haske yahkumu biha an-nabiyyuna da ita annabawa suke hukunci saboda kaga ashe annabawan banu isra'ila sun ci gaba da hukunci ne da littafin at-taura sun ci gaba da karantar abin da yake cikin at-taura na hukunce hukunce suna aiki da shi da su da sauran malaman su da masu ibadar su ar rabbaniyun wal ahbar da masu ibadar su da malaman su duka suna suna karanta abin da yake cikin at-taura ne suna aiki da shi don haka lokacin da Yahya alayhi salam ya tasa sai Allah subhanahu wataala ya ce da shi khudhul kitaba bi quwwa rike littafin nan na taura da karfi da yake nufin ya rike shi da karfi shine ya karance shi sosai ya kiyaye abin da yake ciki ya haddace abin da yake ciki ya fahimci abin da yake ciki ya yi aiki da abin da yake ciki kuma ya kira mutanensa ya dora su akan abin da yake ciki wannan shine ma'anar khudhul kitaba bi quwwa annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wataala da ya saukar masa التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها Allah da ya saukar wa annabi Musa a taura sai ya ce da shi wa khuzha bi quwwa rike da karfi haka su ma banu Isra'ila aka umarci su rike da karfi wa idza khazna mithaqa mithaqakum wa rafa'na fawqakum tura ma sauraka shi addinin Allah so ake karike shi da ƙarfi hukunce-hukuncen Allah so ake karike shi da ƙarfi kakka yi sako-sako cikin harkar addini a komai kana iya sako-sako a harkar kasuwancin harkar kudi harkar kana iya sako-sako a suce kama ka ce ba komai kama ya fi amma banda harkar addini bai kamata a yi sassauci a cikin abin da ka san addininka ba ne abin da duk yake addininka tsaya bakin ibakin ka kaga cewa ba a yi maka wasarere da shi ba duk wani abu kana iya sassauci a kansa amma banda sha'anin addini fa khuzha bi quwwa ce rike rike da karfi ka rike da karfi ana magana akan sha'anin sojoji da ake dauka sababbi da yawa mutane suna ta rubutowa mai fatawa gashi ana training din sojoji sababbi kuma yaran mu suna azumi ba sa iyawa ma'ana ana son malamai su hau mimbari ko a gurin karatuttukan su ce ku karya azumin ku ku karya azumin ku ku bar azumin ba haka ya kamata ba Najeriya kasan mu ce mu ma 'yan kasa ne kuma constitution da aka yi na tsarin gudanar da kasa ya ba wa kowa right sa akwai religious right da ake da shi kowa yana da haƙƙin ya addinin sa kada a shiga masa abin da zai takura shi hana shi addininsa an san azumin watan ramadan wata farilla ce rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar guda biyar ba wani abu ne na mustahabbi ba in ka ga dama kai in ka ga dama kakkai ko kai yanzu in ka ga dama an jima ka aje nan gaba ka ka sake yi ba haka bane yana da wani lokaci tun musulmi a duniya duk inda suke in wannan lokacin ya azumi suke yi to ashe kaga ya kamata mu a matsayin mu na 'yan ƙasa ba bakin haure ba ba yan hijira yan gudun hijira ba a'a yan kasa a kasan mu muke bai kamata a ce wani abu na haƙƙin mu ba ana mana karantse a kansa ana neman musulmi wa malamai su fito su ce ku zubar da azubin ku a yayin da cewa wani abu ne na ka kana iya nema yasa ba za mu nema haƙƙin mu ba me yasa ba za a yi magana cewa haƙƙinmu ba ne a ba mu mu ana da wata goma sha biyu a shekara a rasa ranar lokacin da za a sanya wannan abu sai a cikin watan da aka san cewa duk musulmi matukar ya balaga wajibi ne wannan azumin saboda mai saboda 'ya'yanmu ko dai su yin azumin haka ake so dama? a ga an tirsa sakatun farko shiga din a nuna maka cewa addinin naka ba wani abu ne ko kuma a'a kayi ka wahala ko ka gudu ka fasa ka bar musu dan me me ban ga dalilin da zai sa in yi fatawa ba a ƙasar da muke da musulmi akalla ba a kasara ba mu ce mu 50% ne akalla na tabbata mun faka mu ce mu ne 50 cikin 100 na mutanen kasar a kasa irin wannan ko mu rika fatawar cewa mu karya azumin mu akan abin da muna da haƙƙi a ciki yau da a ce kana wata kasa ne da ba taka ba yau da a ce a America miki ko muna Brazil ko muna Nicaragua wata kasa can ta arna ko kada cana ka shiga cikin wata harka ta su suka ce ga yadda suke kayan su in har ka shiga to ba yadda za ka yi ko ka fita ko ka yi yadda suke so ƙasar su ce amma yanzu za ka samu a ingila a ingila wata harkar da ta shafi musulmi a majalisa za a zo a ce a ɗaga musulmi kafa saboda a su ba a yi da wannan ba a ingila wannan galibi musulmin da suke ingila baki ne baki ne mutanen pakistan ne da mutanen sauran mutanen asia amma ana ba su haƙƙinsu duk da ba ƙasarsu ba ce duk da ba ƙasarsu ba ce za a shiga majalisa ɗan majalisa ya ce wannan ma suna da ƙura'a suna jefa mana ƙura'a a ba su haƙƙinsu amma a ƙasarka a ƙasarka kuma wasu 'yan tsirari ne za su yi wannan abin sauran da ana ji sai dai a yi ta cewa malamai ku yi fatawa a karya azumi kuskure ne babba malamai su ɗauki wannan matsayi gobe kuma wani abu za a ce an hana su sallah shi ma a ce ku daina sallar gobe a ce an hana su kaza ku daina an hana su kaza ku daina ba haka bane a ba mu mu kuma a yi magana ina gabanni ina waɗanda suke da haƙƙi a cikin lamarin eh, tafiyar da ƙasa ba mu da musulmi ne a ciki a sojoji ba mu da musulmi a manyan sojoji ba mu da musulmi muna da su saboda haka ba daidai bane a ce za a yi fatawa ni dai ba zan taɓa ba da wannan fatawar ba ni dai ba zan bayar ba ina jin tsoron Allah a ce a ƙasa irin tamu ba ƙasar da muke da rauni ba a ce na yi fatawa cewa a karya azumi saboda kawai wani ya ce shi a ciki za a yi saboda ka ya kamata malamai su yi magana shugabanni su yi magana waɗanda suke da ruwa da tsaki gwamnoninmu duk su fito su yi magana bai kamata su yi shuru ba me yasa muka zaɓe su da wannan da 'yan majalisunmu da suke majalisa duk su taso su yi magana dan menene za a rika sa wannan a lokacin azumi an san lokacin azumin nan wata ne guda ɗaya kowa ya san shi idan ya zo duk musulmi da ya balaga yana azumin nan dan me za a yi mana haka saboda addini ba a cewa ka rike shi sako-sako ba ku zaha bi kuwa Allah ce ku rike da karfi saboda abinda abinda ya gagare ka abinda ya fi karfin shi Allah yake yake maka amma abinda kana da iko a kansa kana da fawa a kansa sannan kuma a ce ka saki sai kuma ka saki wannan ba daidai bane Allah ya ce da shi ya haya khudhul kitaba bi kowa wani ita ce sifa ta farko daga cikin sifofi da Allah zai ambata na wannan haya da Allah subhanahu wataala ya horewa dabi Zakariya da wannan da Allah ya horewa Zakariya alaihissalam zai zai mada mana sifofi guda takwas waɗanda dukkaninsu suna nuna cewa duk wanda zai jagoranci al'umma to ya kamata ya sifantu da wasu sifofi da za su ba shi damar yin wannan jagoranci lokaci ya yi abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh